บุ๊กทู เจ็ดสิบแปด семьдесят восемь, семьдесят восемь, คำคุณศัพท์หนึ่ง прилагательные один, прилагательные один, ผู้หญิงชราหนึ่งคน пожилая женщина, пожилая женщина, ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน толстая женщина, толстая женщина, ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน любопытная женщина, любопытная женщина, รถใหม่หนึ่งคัน новая машина, новая машина, รถความเร็วสูงหนึ่งคัน быстрая машина, быстрая машина, รถนั่งสบายหนึ่งคัน удобная машина, удобная машина, ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด синее платье, синее платье, ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด красное платье, красное платье, ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด зеленое платье, зеленое платье, กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ черная сумка, черная сумка, กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ коричневая сумка, коричневая сумка, กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ белая сумка, белая сумка, คนใจดีหลายคน приятные люди, приятные люди, คนสุภาพหลายคน вежливые люди, вежливые люди, คนน่าสนใจ หลายคน интересные люди, интересные люди, เด็กน่ารัก Хорошие дети. Хорошие дети. Декту. Дерзкие дети. Дерзкие дети. Декди. Послушные дети. Послушные дети.